Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio. Ponovno nas sakupe na ovom barač mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značajima isti. Večeras, draga braćo, govorimo o jednom jako značajnom i važnom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu, a to je ime Recahi. Ti znaš. Rec. Znam iz Uh, e, Allahu subhanahu wa ta'ala ime El Batin nakon imena El Awwal Wal Akhir Wal Zahir Wal Batin ova četiri imena ko shvati i ko razumije naučuje vjeru toliko su značajna u opisu Allaha subhanahu wa ta'ala. El awal pojasne, el ahir pojasne, el zahir pojasne. Če raz je el batin? Tako da ne smije se desiti da čovjek dođe u sumnju ili u problemu razumijevanja i svatanja Allahovog imena el batin nakon svatanja razumijevanja imena el zahir. Da pomisli da ima neke kontradiktornosti i slično tome. Allah subhanahu wa ta'ala su pisao savršenim imenima, imenima koja su najljepša imena, koja su vrhunac ljepote, koja njemu te bareke wa ta'ala dolikuju, kao što je večeraš ime El Batin. Ono, kada je pokušali da prevedemo jednom riječu ovo ime, mogli bi kazati nevidljivi i skriveni. Međutim, što smo kazali za Zahir, očiti, večeras govorimo nevidljivi nevidljivi i skriveni ili kada bi pokušali da pojasimo onaj koji je skriven čulima, osjetlima da ga dokuće da ga pojme i da ga vide onaj koji je skriven od pogleda stvorenja zato je e, potrebno pojasniti o Allahu Atebareke Vatala imena kako ne bi čovjek kada se prevede A naš jezik jednom riječ pogrešno shvatio i pogrešno razumio. A posebno hadis poslanika sallahu alihi vseleme entel batin ferejse dune kešej da se pogrešno ne shvati kada se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala i znači imena el batin. U arapskom jeziku postoji znači mnogo mišljenja u značenju što znači batin, batin, vapane i slično. Prije svega nešto što je skriveno, zatim ima značenje spoznati neku ili suštinu i bit neke stvari. Također, znači, ima to značenje. Zatim ima značenje biti prisan, intiman s nekim, blizak nekom. Tako da ćemo vidjeti da su ova značenja jako bitna u svata i razumijevanju Allahov se barek i imena El Batin. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala ime u Kur'anu se spominje samo na jednom mjestu. I to ajet koji smo već navali nekoliko puta u zadnjim predavanjima, ajet je u suri Hadid. El Hadid, treći ajet. Allah Đelešan kaže huval awvalu, val ahiru, val zahiru, val batin. Četvrto ime po redu koje već raz spominjemo. On je prvi i posljednji odnosno od uvijek i za uvijek. Nema početka i nema kraj, sve drugo ima i početak ima svoj kraj. On je zahir koji je očit i visoko iznad stvorenja, iznad arša. I batin koji je nevidljivi, koji sve nadzire, kojem ništa skriveno nije, koji poznaje sve skriveno, koji poznaje sve skriveno i koji je bliži svakoj stvari od svake stvari. Razumijete? Pa ćemo vidjeti značenje kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Đari rahmetullah ali je, znači ovo jako bitno značenje ili pojašenje imena El Batin kaže onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizine. Entel Batinu felej se duneke šeji Allah dželevala je tako blizu da je bliži nama od svake stvari. Ne postoji nešto da je bliže nama od bliskosti i blizine Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovdje ne smije se desiti problem u razumijevanju svatanja. Jer Allah dželevala je opisan osobinama uzvišenosti koji su stalne Allahove dželevala osobine koje priliče i doliku njemu subhanahu wa ta'ala. Opisan je svojstvom opće i posebne prisutnosti I opisan je svojstvom bliskosti, blizine, da je blizu stvorenja. I u ovim osobinama nema, znači, nema e, kontradiktornosti, niti se može shvatiti, razumjeti na pogrešan način, osim na način kako je shvatio Selef. I to ćemo pojasniti. Zatim Ibn Đurir kaže وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Pa na kraju ajta u suri Qaf Allah Žešan kaže وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ غَرِيدٍ I mi smo bliži čovjeku, insanu, od čega? Od žile i kucavice. Znači, toliko je Allah dželevala blizu. Ovdje, naravno, u ovom tefsiru postoji razilaže da li se misli na meleke ili se misli na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad Allah što kaže nahnu, znači, on sa svoj, svojom moći, svojom snagom, nadzorom, svojom vojskom je blizu stvorenja. Tako da kako god da shvatimo i da razumijemo, nema, nema pogrešnog shvatanja. I ne treba bježati od toga da se kaže da se ne misli na Allah, samo se misli na Meleke, kako bi pobjegli od potvrđivanja Allahove Tebare koje je tala blizini. Jer Allah subhanahu tala mnogo mjesta je opisao da je on Karib, blizu stvorenja, također došlo u hadisma poslanika sallallahu alihi veseleme, a ono sve što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, u tome nema kontradiktornosti, nego znači e, je došlo s jednog izvora, od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i od strane poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallama. Ezzadžađa Rahmetullah alihi kaže, el batin, onaj koji poznaje suštinu i bit svake stvari koji poznaje suštinu i bit svake stvari. Znači, poznaje svaku stvar u tančine, batin, I ovo su sve jako bitna značenja što su kazali oni koji poznaju, koji poznaju arapski jezik i koji poznaju šerijet, koji poznaju šerijet. Zatim Hatabi Rahmetulaj kaže, el batin skriveni, nevidljivi, od pogleda stvorenja. I ovo je jako bitna mesela koju ćemo čeo zetanje pričati, koji je znači skrivan od pogleda stvorenja, onaj čija je takvoća znači nepoznata, niti se može pojmiti, niti se može dopušiti. Batin skriven od pogleda stvorenja, što znači da ga stvorenja ne mogu vidjeti. Ne mogu ga vidjeti, niti mogu pojmiti njegovu kakoću, njegovu kakoću i bit Allah dželevaala. I naravno, ovo treba se pojasniti. Kako ćemo pojasniti? Jer viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala od akide ehli sunneta jezda će vidjeti na ahiretu, ali se neće vidjeti na Dunjaluku, niti se može vidjeti na Dunjaluku. Dok na Ahiretu isto tako viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala nije viđenje koje će obuhvatiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Niješ ga moći obuhvatiti, nego ćeš ga moći vidjeti. A obuhvat Allaha dželevala ne može, ne može znači se desiti pogledom, jer je to nemoguće. La tu drikuhu Njega pogledi, njega pogledi ne mogu obuhvat, niti do njega ne mogu, znači, doprijeti. Zatim Hulemi, rahmetullah ali, kaže, el batin, onaj koji je skriven osjetilima, a njegova dijela i tragovi njegovog stvaranja ukazuju na njega. Znači, Allah subhanahu ta'ala se ne može pojmiti, ne može se znači doći do bita lađa da pokušaš razumom ono što ti je lađa podario to je nemoguće naš razum je ograničen ograničen i ni u kom slučaju znači ne možemo, ne možemo pojmiti uzvišenog Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala ali ovo večerašnje ime je jako znači bitno da se, da se shvati šej Sa'id al-Kahtani rahmetullah alih u knjizi znači šerhu Esma pojašnjenje Allahove lijepih imena kaže Allaho ime El Batin upućuje da je on te bare kevetala taj koji poznaje svaku stvar u tančine svaku stvar u tančine odnosno tajanstveno svake stvari ništa mu nije skriveno tvoje misli, tvoje tajne sve što je grudima tvojim prsima tvojim, mojim čovječanstva Allah subhanahu wa ta'ala sve to dobro poznaje I zatim kaže, također upućuje na savršenstvo njegove blizine. Da je, el, e, da je batin el karib. Znači, na e, savršenstvo Allahove tebare keve ta'ala blizine. I kaže, nijukom slučaju nije u oprečnosti svatanje ovako sa imenom Allaha dželevala el zahir. El zahir. Zato što kažemo da je zahir očiti, i da je on fauka kulli shay i da je on iznad svih stvari iznad svih stvorenja i da ništa nije iznad iznad Allaha subhanahu wa taala da je sve stvoreno ispod ispod Allaha subhanahu subhanahu wa taala Šej Sefer al-Havali kada je navodio hadis poslanika Salasaleme Muslim, znači podugački hadis, a nama je bitan samo ovaj dio, gdje kaže poslanik Allahume entel evvaru فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ Objašava i kaže da ova četiri imena, odnosno dva imena od četiri, ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala da je on prvi, da je on od uvijek i da je on za uvijek. A druga dva Allahova imena, Zahir i Batin, ukazuju da je on opisan svojstvom oluva, uzvišenosti i svojstvom bliskosti, odnosno blizine kurba. Što znači da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad stvorenja i da je on blizu i da je on blizu stvorenja. Između toga nema, nema kontradiktornosti. I to ćemo pojasniti. Zatim učenjaci neki kažu ti si, odnosno entel batin, ti si batin, skriven od svega suštinu svake stvari poznaješ dok bit tvoju niko ne poznaje osim tebe to bi znači bilo znači entel, entel batinu pare se du neke šej znači ti si skriven nevidljiv ali u isto vrijeme poznaješ suštinu svake stvari s, znači apsolutno Allah poznaje jer on opisa imenom El Alim sveznajući znajući S druge strane, suštinu Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov bit, njegov zlat, niko ne poznaje osim, osim Allah, osim Allah dželevana. Ibn Arabi al-Maliki rahmetullah ali navodi pet mišljenja po pitanju, odnosno šest mišljenja, ši, e, sedmo imam Kurtubi dodaje od sebe u poznatom svom dijelu, znači komentara Allahov lijepih imena. Pa kaže prvo značenje, koje su spomnjali učenjaci, koje on sakupio, kaže onaj koji je skriven od pogleda stvorenja. Zatim drugo, onaj koji se ne može pojmiti. Treće, onaj koji poznaje suštinu svake stvari. Četvrto, da je on rakib, nazirje svaku stvar. Zatim, el ali, da on poznaje svaku stvar, sve znajući. I da je on stvorite nevidljivog, svega što je nevidljivo. Imam Kurtubi, Rahmetullah Ali, dodaje na ovo sedmo značenje imena, znači El Batin, El Habir, koji je samo obavješten. Koji je samo obavješten. Znači ovo su značenja kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala u značenje imena El Batin spoznaja Allahovog subhanahu wa ta'ala imena El Batin. Šta su plodovi te spoznaje? Kako da se manifesti u našem životu? Kazali smo da je prije svega Allah Želevala opisan ovdje, da je on sve znajuć, da mu ništa nije skriveno, da poznaje sve nevidljivo, pa tako da je prvi plod te spoznaje da Allah subhanahu wa ta'ala ne, da, ne, da nema, znači ne postoji nešto što mu je skriveno, a da on ne zna za to. I ovo smo detaljno pojasnili kada smo spominjali Allahovo ime, Koje? El Alim. El Alim. El Alam. El Khabir. El Khabir obuhvata, obuhvata znanje. Latif. I druga imena. U svim tim imenima smo navodili detaljno, pojašnjavali Allaha Tebare Kevetala po pitanju njegovog savršenog, savršenog znanja. <clears throat> Druga spoznanja jeste, draga braća, da je Allah dželevala najveća e, tajna, odnosno najveći gajb. Nikoga ne poznaje. Skriven od svega. Ne postoji neko ko će kazati Allah subhanahu to je takav i takav. Razumijete? Osim ono što je došlo u Koranu i sunetu poslanika sallahu alijih i vaselema. A da neko poznaje bit toga, kakvoću toga, suštinu toga, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove savršene osobina, to niko ne poznaje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala opisan el batin, skriven. I zato je najveća nagrada stavnika dženeta u azijade, šta? Gledanje u lice uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što se obožavu, e, kome uh, ko si ibadet činio, kome si robovao na dunjalu, čije si naredbe izvršavao, bit ćeš nagrađen, inša Allah, u džennetu, gledanjem u Allaha subhanahu wa ta'ala, onog istog stvoritelja kojeg se obožavao, a nisi ga vidio, a nisi ga vidio na dunjalu. I zato je taj iman velika stvar. Čovjek kada razmisli i pomisli šta svjedoči, šta potvrđuje, to nije mala i beznačajna stvar, to je nešto veliko. Zato kažeš u namazu, Allahu akbar. Svjedočiš nešto što je najveće najveća i padaš na sežu najveće stvoritelj Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala Allah Đelešan kaže u suri Al-An'am 103. ajtu la tudrikuhu l'absaru wa huve yudriku l'absar ovaj ajt Allah kaže do njega pogledi ne dopiru a on sve poglede nadziri sve poglede vidi je dokaz da se Allah subhanahu wa ta'ala ne može vidjeti na dunjalu s druge strane je dokaz žehmijama i mu'tazilama da negiraju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu. I na dunjalku i na ahiretu. Pogledajte, znači koje su to krajnosti. Ehli sunne vjeruje čvrsto u Allaha subhanahu wa ta'ala čime se opisao i čime ga je opisao poslanik sallahu alihi wasallam. Ali isto tako čvrsto vjeruje da će se Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti na ahiretu. A oni koji se pripisuju ehli sunnetu, odnosno smatraju se od ehli sunneta poput džahmija i mu'tazila, negiraju viđenje Allaha subhanu i na dunjalku i na ahiretu. Ehli sunnet čvrsto vjeruje da je nemoguće vidjeti Allaha subhanu wa ta'ala na dunjalku. Na javi. Na javi. I ovo je jako bitno. Zbog čega? Zato što je poslanik alaih sallatu wasalam kao također, znači kakav je konsenzus islamskih učenjaka, vidio Allaha subhanu wa ta'ala kako? U snu u snu. Ali najavi ga, ali najavi ga nije vidio. Tako da vjeruju, znači, u viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu, dok na dunjaluku negiraju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na javi, ali isto tako, ali isto tako su složni, većina, znači ovo se može kazati, većina vječno kako ima nevi iznosi konsenzus islamskih učenjaka, mogućnost viđenja Allaha subhanahu wa ta'ala u snu. Zatim, Kaže poslanik sallallahu alihi wasallame u, u dovi koja je poznata, a hadis bilježi Ahmed, Imam Nesaj, Ibn Huzeyme i drugi, a šeh Albani kaže da je vjerodostojan. وَاسْأَلُكَ لَذَّتَ نَظَرِ إِلَا وَجْهِكَ I molim te za slast gledanja u tvoje lice. Poslanik sallallahu alihi wasallame dovi. Zatim kaže poslanik وَشَوْقَ إِلَا لِقَائِكَ I za velikom željom i žudjom za susjetom s tobom. Poslanik dovi Allah subhanahu wa ta'ala da ga počasti sa tim takvim e, pogledom i gledanjem koji će obukvati i sadržati u sebi slaz gledanja u veličanstveno i plemenito lice Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ovdje vidimo da je dokaz potvrđivanja svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala da posjeduje, posjeduje osobinu lica. Zatim ovo je jedan od dokaza. Niz drugih argumenata postoji u znači, knjigama Ehli Suneta. Ibn Kajim kaže i opisuje u Nuniji, gledat će Allaha subhanahu wa ta'ala od ozdo prema gore. I ovo je naravno osnovno argumenata Buharije, Muslima i ostali hadisa koji se bilježu u drugim zbirkama. Znači, gledati Allaha Đelešanu kao što je poslanik sa sredom poredio sa viđenjem mjeseca, viđenjem mjeseca na nebu. Kako se gleda uh, mjesec na nebu, znači od ozdo, od ozdo prema gore iz Ibnu Kajim navodi da će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala od ozdo prema, prema gore. Što je dokaz ponovo drugi, da je Allah subhanahu wa ta'ala opet dokazujemo uzvišen iznad, iznad stvorenja. Neće gledati znači, lijevo desno ispred iza, ispod, nego će gledati iznad. I ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza da je Allah dželevala iznad, iznad stvorenja. Učenjaci kažu, u samom Kur'anu postoji više od hiljada argumenata koji ukazuje da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad, iznad stvorenja. I on kaže, Ibn Kajim nastavlja, i ovo je prenešeno kao mutevatir, kao mutevatir predajama od poslanika sallallahu alijehi vseleme i kaže, a to može negirati samo onaj fasidul iman, pokvarenog imana. Osoba koja ima pokvaren iman, neispravan iman, može negirati viđenje Allaha tebareke ve ta'ala na ahiretu, odnosno ovo viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala akida ehli sunneta tvrdi viđenje Allaha dželle vala na sudnjem danu i u džennetu. Na sudnjem danu i, i u džennetu. Imam Tahavija Rahmetullah Ali kaže istina je da će stanovnici dženeta vidjeti Allaha Tebareke Veteala bez toga da će ga obuhvati. Ovo je jako bitno. Bez toga će ga obuhvati. Allah žan se neće moći obuhvati pogledom, ali će se vidjeti. Kako će se vidjeti? On nastavlja pa kaže svojim pogledom, a poznavanje kako će toga je nepoznato. Ne znamo kako ćemo vidjeti. Neće pogled na Ahiretu biti poput pogleda našeg na Dunjaluku, bit će znači omogućeno je na dunjalu koje je nemoguće jer je Musa a.s. tražio da vidi Allah pa nije uspio zbog čega to što na dunjalu koje nije omogućeno nije dobio sposobnost da možeš vidjeti Allaha i tu uzvišenost, tu veličinu ali na ahiretu će znači Allah subhanahu wa ta'ala omogućiti, odnosno e, stvorenja takvim učiniti vjernice, vjernike, tako da će moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala bez idraka, bez da Allah subhanahu wa ta'ala se obuhvati, obuhvati tim pogledom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je azim, veličanstveni i veliki, kojeg ne mogu pojmiti, niti obuhvati pogledi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Qiyame, Uđuhu jeume idin nadire, tog dana će lica biti kakva? Kakva će tog dana biti lica kada dođu pred Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala? Blistava. Zašto će biti blistava? Allah subhanahu wa ta'ala nasljeva pa kaže ila rabbiha nazira. Jer će ta lica gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nuru samavati vel ard. Svjetlo i nebesa i zemlje. Kako će lica ta dobiti blistavost? kada budu gledala Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ovo je jedan od dokaza, znači očigledni, jaki, kur'anski dokaza, gdje Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da će vjernici tog dana gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, a mi molim uzvišnog Allaha njegovim lijepim imenima i savršenim osobinama da nas učinju te prve skupine, koja će ga vidjeti, koja će ući u dženet bez, bez obračuna. Zatim u suri Yunus u 26. maja to Allah Jošanu kaže لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ A oni koji dobročinstvo čine, koji budu vjernici dobri, pokoni Allahovi robovi, njih očekuje husna. Husna učenjaci kažu da je džennet وَزِيَادَ gledanje u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. لَهُ مَا يَشَاءُ نَفِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Zatim Allah u suri Qaf u ajetu 35. kaže oni će imati šta god poželi vole da i nama zid a mi ćemo im pružiti i dati nešto više od toga a to je gledanje gledanje u Allaha te bareke te bareke o teala zatim poslanik Ali Islatu Vesela znači ukratko sam svojim po jedan dokaz Buhari kaže znači Buhari je bilješ hadisu poslanika sa Veseleme gdje kaže innekum sataravna rabbekum kema taravna hadal kamer pogledajte zaista ćete vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala kao što gledate i kao što vidite mjesec. Kao što vidite mjesec. I neće postojati nešto što će vam onemogućiti to viđenje. Znači, tako jasno, kao što se vidi mjesec, danas kada izađeš, nema oblačka, nema, nema znači oblačka na nebu, čisto, čisto i jasno vidiš, tako ćeš vidjeti Allah, te bareke, vete, ala, mada gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Zatim imamo hadis kada stanovnici dženeta uđu u džennet. Od Suhejba da je poslanik sallallahu alihi veselene proučio kur'anski ajet ili lezina ahsenul husna la zijade koji budu radili dobročinni dobro, dobročinitelji, vjernici, dobročinstvo ne može bez imana, da bi bilo dobro djelo prihvaćeno kod Allah, moraš imati iman, posjedovati iman, a opet iman i vjerovanje ne može bez dobrih djela, tako da ovaj ihsan, dobročinstvo, buhvata sve. Oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, oni će imati džennet i ono što je više od toga, to je gledanje u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nakon što ga je poslanik sallallahu alihi wa sallam proučio, kaže iza dahala ehlu džennet il dženne kada stavnici dženneta uđu u džennet u ehlu nar nara a stavnici vatre u vatru nada mu nadin tada će u tom trenutku pozvati glasnik pa će kazati ja ehlel dženneti inne lekum inda Allahi mev'ida u ostavnici dženneta zaista imate kod Allaha subhanahu wa ta'ala ili suse sa Allahom subhanahu subhanahu wa ta'ala yuridu en yunjizakumuh fejekulun pa će kazati želi da vas nagradi pa će kazati kako i onda će upitati poslušajte a koja je to nagrada elem yusakil mevazinena za nam nije naše vage učinio teškim sa se oni čude kako zar ima neka veća nagrada onoga što su već dobili prilikom ulaska u dženet za nam nije znači naše vage učinio teškim وَيُبَيِّدْ وُجُوهَنَا I naša lica učinio blistavim, svjetlim. Zatim kaže يُدْخِلَنَا الْجَنَّ I uveo nas u dženevska prostranstva وَيُدْžِرْنَا مِنَ النَّارِ I sačuvao nas patnje ognjenja, odnosno džehennemske vatre. A nakon toga dolazi najveći dokaz iz suneta poslanika sallallahu قال فَيُكْشَفُ لَهُمْ الْحِجَابِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ Nakon toga će se zastor skloniti i on će se pokazati njima. Pa će ga moći vidjeti. Fa jel zurune ilej. I oni će gledati u njega. U Allaha te bareke wa ta'ala. Pa kaže Fa wallahi ma'atahum še'en ahabbe ilejhim. Tako mi Allaha nije im dato ništa draže i ljepše njima od čega min nazari ilejhim od pogleda u Allaha te bareke, te bareke vata. To je najveća nagrada. Nešto najveće što će stanovnici dženeta dobiti u dženetu. Vala aqarrel ja'junihim. Niti nešto što će učiniti sretnim od pogleda u Allaha te bareke, te bareke vata. Ništa ljepše. Da će se ljepše osjećati. Zamislite kad čovjek uđe u džennet, ljepote, prostranstva, sve što se vidi od onih opisa kuranskih i hadijskih o, o stanjima i onoga što postoji u džennetu ljudi kada vide Ibnu, e, Ibnu Kajim navodi kada se to vidi sad će se zaboraviti od onih prvih ljepota koje je čovjek vidio prije toga danas ljudi kada hoće da pričaju muškarci o džennetu spominju hurije ljepotce po opis koji je došao u Kur'anu i sunetu ili govoru Selefa pa se dive i priželjkuju to. Znam ste kakav je susa sa Allahom te bareke veteala, kada vidiš hurije i šatore i bisere i dragulje i stabla i sve ono što se nalazi u dženetu, kuće i dvorce i palače, cigla od zlata i srebra, kad se vidi uzvišeni gospodar u ovom trenutku, sad ćeš to zaboraviti. A prije toga će se diviti svim tim ljepotama i uživanjima koje si dobio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali pogled u Allaha je nešto najveće nešto najveće, kao najveća nagrada. I zamislite sada one džahmije i mu'tezile koji hoće da uskrate vjerniku i vjernici ovo najveće, ovu najveću nagradu da Laha Đelešanu viđenje, viđenje Laha Subhanahu Atala na Ahiretu. Koju nepravdu nanose i kitabu i sunnetu i vjernicima koji priželjkuju i jedva čekaju, jedva čekaju susred sa Allahom te bareke, te bareke ve Ibn Kajim Rahmetullah Ali navodi tri skupine odnosno dijeli ljude u tri kategorije, tri skupine po pitanju vjerovanja, viđenja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, dvije skupine idu u krajnost, a jedna je srednji pravi put. Središnji pravi put je put Selefa. Prva skupina su one koje smo već naveli, odnosno skupina koja tvrdi da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjalu i na ahiretu. Ko su? Kogo da Allah Đelešanu danas svakodnevno? Kad došlo mi je, čuo sam, vidio sam, naređeno, može ovo, može ono, oslobodi se, ne trebaš reklanjati, ne trebaš ovo. Znači, oni koji pretjeruju vjeru, a to su one ekstremne sufije. Oni vjeruju da je moguće vidjeti Allah Đelešanu na javi, na Dunjaluku, a također da znači, će vjeruju viđenje Allah Đelešanu na Ahiretu. Zatim, džahmije ma'otezile koji negiraju viđenje na Dunjaluku, i negiraju viđenje na ahiretu. I zato postoji srednji put ehli sunneta koji vjeruju čvrsto da se Allah dželevala ne može vidjeti na dunjalku, na javi, ali vjeruju čvrsto u viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Kad se kaže na sudnjem danu, misli se i dženeti i, i sudnji dan. Kada se kaže viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu, isto tako misli se na, na sudnji dan i na dženet. Ili kad se kaže u dženetu, misli se opet onaj drugi svijet i koji obuhvata i sudnji dan, koji obuhvata sudnji dan i dženet. Zatim imamo ovdje jako bitnu stvar ili jako bitno šarijasko pitanje, a to je prije svega vjerovanje da je poslanik alaih sallatu wasalam vidio Allaha subhanahu wa ta'ala u snu. Vidio Allaha dželevala u snu i to nam prenose, odnosno imamo mnogim zbirkama, hadijskim zbirkama koji prenose taj rivajet da je poslanik sallahu alaih wasalame vidio Allaha dželešanu u snu i na osnovu toga mi čvrsto vjerujemo da ga je poslanik doista, doista vidio prije svega od Ibn Abasa, radi Allah anhu, ovi su hadisi podugačka, mi ćemo samo navesti onaj dio koji dokazuje. Od Ibn Abasa, radi Allah anhu, se prenosi da je Allah poslanik, ali islatu wasalam, rekao, ove noći mi je moj gospodar, ili došao u drugom rivajetu, dođe u najljepšem obliku. Fi ahseni sura, Znači ovdje poslanik sallahu alihi veseleme ukazuje da je u toku noći u snu vidio, vidio Allaha Tebare Kvetala. Zatim Ravija kaže, mislim da je kazao u snu i reče, Muhammede, znaš li oko čega se raspravljaju ili raspravlja najviše društvo ili najuzvišenije društvo, najbolja skupina, najbolja skupina stvorenja. Znate li ovaj hadis kako ide nastavak? Ne znam odgovori, a tada on stavi svoj dlan a tada on stavi svoj dlan i svat potvrđiva im dala subhanahu wa ta'ala posjeduje dlan među moja pleća i ja osjeti njenu studen u grudima ili je kazao znači ravija kaže u grlu i sazna do ono što je na nebesima i što je na zemlji tako da je dobio od, u tom trenutku znanje o onim melecima koji su raspravljali raspravljali a o čemu su raspravljali Pa ga je upitao Allah Đelešanu, znaš li sada u ovome trenutku, nakon toga, o čemu se raspravlja najviše društvo, znam odgovori, raspravljaju se u vezi sa dijelima kojima se iskupljuju grijesi. I ovo ima više rivajeta nakon ovoga. A dijela kojima se iskupljuju grijesi spadaju, nakon toga je kazao, zadržavanje u džami. Ovaj dio sada vi već znate. Zadržavanje u džami temeljito uzimanje abdesta, upotpunjavanje abdesta kada se uzima, zatim taj abdest da bude temeljito uzimanje kada je, su otežane okolnosti. Ko to bude radio, živjet će u dobru i bit će bez grijeha poput novorođenčeta na dan kada ga majka rodila. Zatim reći ovo Muhammede, kada završiš namaz, reci Allahu, ja te molim, omogući mi činjenje dobrih dijela, podari mi ljubav prema siromasnim. Hubu mesakim, da voliš siromašnahi. I ovo je poslanik sallahu alijih veseleme dovio, dovio nakon, nakon namaza. Mi danas od miskina i siromašnih glava okrećemo na svakom, na svakom koraku. Mada smo i slavim mesakim. Zatim, ako odlučiš svoje robove da staviš u kušnju, da ga sačuvaš u tom trenutku. Imamo drugi rivajt od Moaza ibn Džebela, koji upotpunjava dovu, dove su znači malo poduže, ko bude htio možemo mu dati dovu do uči ako voda posle toga, a zbog kratkoće vremena imamo puno toga kazati, prelazimo drugi rivajet. Moaz ibn Džebel isto tako prenosi, ovaj rivajet prvi bilježi Ahmed i Tirmizija šeha Albani kaže da je vjerodostojan. Znači Ahmed i Tirmizija šeha Albani kaže da je vjerodostojan. Nama je e, najbitnije za Hadisa ovdje da potvrđuje viđenje od strane poslanika sallahu alihi vseleme Allaha u snu da je poslanik vidio Allah subhanahu wa ta'ala u snu. I ovaj drugi hadis od Muaz ibn Džebela isto tako potvrđuje, gdje kaže jednog jutra se Allah poslanik sallahu alihi veseleme zadržao vrijeme sabaskog namaza. Zakasnije, nije došao. Pa smo se pobojali da sunce ne izaći. Znači koliko je poslanik to jutro zakasnio u džemat. Zatim užurbano izađe i naredi da se prouči kamet i obavi namaz klanjajući kratko. Znači, proučio se i kamet, obavio se namaz, ali je poslanik ali islam učio kratke sure. Pošto je predao selam, kazao je ustanite ili ostanite u safovima na svojim mjestima i poslušajte šta ću vam kazati. Zatim se okrenuo prema nama i kaže, obavijestit ću vas o onome šta me je zadržao da ne izađem pred vas na vrijeme. Ustao sam radi noćnog namaza, uzeo abdest i klanjao koliko sam bio u mogućnosti, a nakon toga me je obuzeo sanj. Nakon toga obuzo me je san, pa sam zaspao, kaže poslanik sallahu sallam. U snu sam vidio gospodara, u snu sam vidio gospodara uzvišenog u najljepšem liku. U snu sam vidio gospodara uzvišenog u najljepšem liku. I reče Muhammede, znači obraća se Allah dželevala poslaniku, Muhammede rekao, odazivam se gospodaru, reče oko čega se raspravlja najviše društvo najodobranije društvo, a to su melec. I onda je on govorio, naravno da ne zna, i ponavlja se događa iz predodnog, predodnog hadisa. Ovaj hadis bilježi Taberani, El Hakim, Ahmed, Tirmizi, i kaže da je hadis Hasanu Sahih. Također, znači, jedan drug, i drugi hadis su prihvatljivi, i na osnovni ovih hadisa, i drugih rivajeta, i drugih rivajeta, čvrsto vjerujemo da je, uzvi, da je poslanik alaih salatu wasalam vidio, vidio Allaha te bareke ve ta'ala u snu. Ovdje se sad nameće pitanje u akide ehli suneta. Da li je moguće da običan vjernik koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala vidi Allaha subhanahu wa ta'ala u snu? Da li je to moguće? Znači, poslanik alaih salatu wasalam je vidio Allaha subhanahu wa ta'ala u čemu se slažu učenjaci. I to akida ehli suneta. Vidio ga je u snu najavi većina islamskih učenjaka. Imam Dari mi kaže konsensus islamskih učenjaka, odnosno sahaba, je na tome da, Allah, da poslanik sa sve nije vidio Allaha na javi. Odnosno noći, kojoj noći? Mirađa. Da nije vidio znači Allaha, da nije vidio Allaha. Međutim, dakle, postoji određeni govori, ali se ovdje misli zbog veli, većine onih koji smatraju da je to konsensus islamski, islamski učenjaka na tome. A u ovoj meseli sada, znači, pod pitanje da li je dozvoljeno ili da li je moguće da običan vijenik koji vjeruje u Allaha Đelešanu vidi Allaha u snu. Viđenje poslanika, sallallahu alihi vselem, u snu znate da je moguće, da je potvrđeno i da je poslanik, alihi sallatu vselem, ukazano na to. Kome vidi, zaista me je vidio. Jer se šeita ne može pretvoriti u lik, u moj lik. Znači, ko vidi poslanika Ali Islatu Veselam po sifatima koji su prepoznativi i opisani u hadijskim zbirkama, kao da je vidio poslanika. Sve što vidi, što ne liči i ne potvrđuje niti se potudara sa osobinama kojima se, koje bi su opisala sahabi poslanika sallahu alijih veselama i zabilježeno u hadisima, to je neprihvatljivo i to se odbija. Znači nisi vidio, iako je poslanik kako me vidiš, iako se naređi, iako se govori, slušaj, pazi, gledaj, vidiš nešto da poslanik sallahu alijih u snu ne liči na poslanika u opisima, taj, e, taj san je batil, neispravan i odnosno sa strane šeitana šeitan je došao poigravati se s tobom i sa tim e, snom odnosno većina danas ljudi koji vide o, o, misle da su vidjeli poslanika dođu sa stvarima koje odudaraju od islama koje se suprostavljaju islama i nemaju veze sa propisima islama i to je jedan od načina također prepoznati da li je san ispravan i prihvatljiv a prihvaće razumjeti san osoba koja upozna šarijat i propisa Allah tako će moći sama da rasuđuje u tome da li je ispravan ili je bilo ćemo znači kako je to šej Abdul Kadir Džilani kada mu se prikazao znači ono što ćemo navesti kako je on u snu odmah znao da li je ispravno ili neispravno zbog čega zato što je bio okićen osobinom znanja pa je znao znači kako postupati imam nevevi rahmetullah ali u komentaru uh, uh, muslimove zbirke navodi govor od Kadi i Jada konsenzus islamskih učenjaka uh, da je moguće vidjeti Allaha u snu. Da je moguće vidjeti Allaha u snu. Što kažemo ovdje, konsenzus islamskih učenjaka, da je moguće vidjeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala u snu. Imam Darimi u odgovoru, znači Bišru, Elmerisiju koji je bio Džahmija i povodom njega je napisao knjigu poznatu, znači odgovor Džahmijama, posebno njemu, tvrdi da je e, znači bilo što što se vidi u snu u bilo kakvom halu i bilo kakvoj suri obliku da je moguće znači da se vidi Allah Đelešanu u takvom stanju bilo kako, šta god da vidiš šta god da vidiš moguće je to vidjeti znači on tako tvrdi moguće je šta god da ti se pokaže šta god da se ukaže kakav god hal kakav god znači oblik toga bio onaj moguće da se desi kao viđenje Allaha te bareke vetala u snu. Zatim navodi u drugom e, dijelu, a to je njegov sunen ili musned imama Darimija, a on je poznat kao sunen imama Darimija, danas, a u stvari on je musned, kaže od Ibn Sirina da kaže men ra'a rabbehu fil menam dehal el dženne. Ko vidi Allaha subhanahu wa ta'ala u snu, takav će ući u džennet. Mi znamo da je on tumačio snove, jel? Pa ovo je jedan dio komentara, znači onoga koji vidi Allaha Đelevala u snu. Imam Begavi Rahmetullah Alih je kazao, moguće je viđenje uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala u snu. Pa onda pojašnjava, ako osoba vidi Allaha i on mu obeća džennet, obeća mu džennet ili oprost ili spas od vatrije, pa kaže, pa njegov govor je istinit i njegovo obećanje je istinat. Razumijete? Zatim kaže nakon toga, ako u snu vidi da ga gleda, to je znat njegove tebare kevetala milost ukazane prema njemu. Zatim kaže, ako se od njega okrene, ako se okrene od njega, to je znak njegovog korenja zbog grijeha u kojem se nalazi osoba. Zbog grijeha u kojem se nalazi osoba, zatim je citirao kuranski ajit, ulaike la halaka lahom fil ahirati, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ To su oni koji neće nikakvog udjela na ahiretu imati. I zatim kaže Allah Đelešanu takve neće gledati i neće se takvim obraćati. To mu je bio znači, dio kuranskog ajta toka sura Limran 77. Aj. Zatim kaže, ako mu nešto od unjaločkog dobra da, znači bude mu dato i on to prihvati i uzme, to je znak iskušenja, belaja, i nedača i bolesti koje će ga zadesiti. Zati nakon toga kaže, ti musibeti i nedače povećat će se ili tokom tih musibeta kada ga pogađa i njegove deređe kod Allah subhanahu wa ta'ala će se povećati. Približit će se Allahovoj te bareke wa ta'ala milosti i neće ga prestati pogađati belaj i nedače sve dok ne okonča i ne završi na ome svijetu sa lijepim završetkom. Znate, imate lijepe završetke koji su znakovi da je čovjek uspio da se je sačuvao. Tako da će njegova smrt biti lijepa, poput čovjeka koji preseli na mazu, poput osobe koja preseli na seždi, poput osobe koja preseli kao postač. Znači, to su znakovi lijepog, lijepog završetka na Dunjaluku. I to je kazao šerhu sunne u svom dijelu. I ovo je znači jako poznato, jedan od je poznat. Zatim upitan je Šebrin Baz Rahmetulali. Da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala u sunu? Pa kaže, prvo što citira, ka Ibn Taymih Rahmetulali smatra i mnogi drugi da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala u snu. Ali treba znati, treba znati i treba napomenuti da to nije stvarno viđenje nije hakika, nije stvarno viđenje. Zbog čega? Jer uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala ne sliči ničemu, niko nije kao on. Niko nije kao on, kao što kaže, lej se ke misli hiše, ništa nije kao on. Tako da je na dunjalku nemoguće vidjeti hakiku. Zaista znači onu suštinu pravo Allah te bareke te bareke vetala, ali ćeš vidjeti pa nastavlja še. Moguće je da vidim, da mu se Allah Đelešanu obraća, da razgovara s njim, ali šta god vidi od oblika i slike, treba da zna da to nije Allah subhanahu wa ta'ala, jer njemu ništa nije slično. Razumije, to je jedna kakvoća koja je nama nepoznata, ali ćeš, ako, se, ako budeš, znači od onih koji je Allah podario da vide, vidjet ćeš nešto i ti ćeš osjeti da je to to, razumijete? ali ta kakvoća koja se vidi, znači što god se ukaže, ne, ne smiješ tvrti da je to Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim osobinama i svojim zatom. Zatim kaže, spominje šejta Qiyu Din, po pitanju viđenja Allah subhanahu wa ta'ala osupa kaže, nastavlja šejb vas, znači u svoje fetve. Snovi se razlikuju i njihova stanja onoliko koliko se razlikuju stanja stvorenja koji dožive taj san. Nisu isti svi ljudi, nisu isti na deređama tako ni ono što budeš nadahnut u snu da vidiš, neće biti isto. Zašto? Pa kaže sve. Znači što osoba bude bogobojaznija i više čima dobročinjstvo, njegov san će biti ispravniji i potpuniji. Bez kakvoće i opisa onoga što vidi. Jer je od najvećih temelja vjerovanja naš nas, znači muslimana, da niko nije kao on. Allah subhanahu wa ta'ala, niti nešto sliči njemu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, moguće je da čuje glas, ko ovo se spominje, Tefiju Din, naše Ibn Baza navodi, znači u fetvi odgovor, moguće je da čuje glas, da mu bude rečeno, radi to i to, uradi to i to, ali ono što vidi od kakvoće i oblika suštine nesliči Allahu Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala, jer ništa nije kao on. Pa zatim kaže, prenosi se da je šeh Abdul Qadir El Džilani u snu vidio nekog kako stoji iznad arša, a arš iznad vode, pa mu kaže ja sam tvoj gospodar pogledat što mu kaže ja sam tvoj gospodar nakon toga kaže ja ti naređujem odnosno dozvoljavam ti da prestaneš činiti ibadet oslobađam te svih propisa razumijete u sunu je to vidio zatim mu je kazao znači šejh Abdul Kadir Džilani proklije da si Allahov neprijatelju Arš mu se ukazao iznad vode, pogledajte kako je šeitan znači dočarao i iznad Arša i kaže ja sam tvoj gospodar jer znam njegovo objeđenje da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad Arša pa mu je htio s te strane prići po partu ući Dunjaluk i Ahiret ali on je bio upućen bio je upućen i znao je pa kaže prokleda se Allahove neprijatelju ti nisi moj gospodar jer Allahove obaveze i dužnosti ne spadaju sa šarijaskog obveznika nikad ahi kad si bolestan moraš klanjati razumijete me? U svim situacijama nisi oslobođen toga osim kada preseliš, osim kada preseliš, više ibadeta, ibadeta nema. Zatim Šeibnu Usaimin, ovo je znači dio fetve Šeha ibn Baza Rahmetu Ali, Šeibnu Usaimin također je upitan da li je moguće da običan vjernik vidi Allaha subhanahu wa ta'ala u snu, pa kaže Poslanik sallallahu alihi wasallam je vidi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u snu kako došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče da ga drugi vjernici vide mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja ne znam da li je to potvrđeno, niti znam da li se može desiti ili ne. Ovo je govor o šejhu Semija rahmetullahi alejhi. Pa kaže nakon toga, spominje se da imam Ahmed vidio mnogo puta Allaha subhanahu wa ta'ala, evo ima puno predaja, znači ovim meselama kada se istražuje i traži, mnogo ćeš puta najeći da imam Ahmed vidio mnogo puta Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, on kaže, še Ibnu Tejme isto tako navodi, znači Ibnu, Ibnu Semin kada kaže svoje mišljenje navodi, znači da je, spominje se, imam Ahmed je vidio mnogo puta, isto tako Ibnu, se, eh, Ibnu Tejmije, navodi i spominje da je moguće vidjeti Allah i Ibnu Taymiye, znači na mnogim mjestima u svojim fetvama navodi da je moguće i potvrđuje viđenje Allaha te bareke vetala u snu. Tako što Allah uzvišen je omogući osobi da vidi onoliko koliko se osoba pridržava vjere. To je sve znači vraća se na tvoje stanje, tvoj hal, vidjeli smo iz prethodnog da se razlikuju ti halovi stanja. Što znači da vidi lijep san, da vidi lijep, lijep san to će mu biti znači pomoć i potpora u njegovom prakticiranju vjeri. Osnažit će ga, učvrstit će se znači na Allahom te bareke od put. Zatim na drugom mjestu Ibn Usaymi Rahmetullah je kazao mi nemamo potrebu da vidimo Allaha kako bi bilo upućeni. Ovo je sad pojašenje svima onima koji se uposle ovim selama mogu li ja, nisam li ja, hoću da vidim, znaš, trudi se oko toga. I ovdje je fina stvar koju je še ukazao kaže mi nemamo potrebu da vidimo Allaha kako bi bilo upućeni ali imamo potrebu da čitamo Kur'an, Allahov govor da radimo po onome što se u njemu nalazi Kur'an trebamo doživljavati kao da se nama objavljuje, kao da se nama obraća a on je objavljen poslaniku alaihissalatu wasalam i nama stvorenjima ostalim. Tako kada čitaš Kur'an, sve one naredbe znači da se postaviš kao da su tebe upućeni, kao da se tebe obraća. I onda dolaziš do onoga da razgovaraš, jel? Da Allah džele vala razgovara sa tobom. Nakon toga kaže, čovjek ne treba da se uposli ovim stvarima, znači ovom selom, istraživanja, proučavanja, može, ne može, hoću vidjeti, ne mogu vidjeti. Dalje, jer te neće dovesti do korisnog rezultata, drži se Kur'ana i suneta i radi po onome što se u njima nalazi. I u Kur'anu i u sunetu poslanika sa To je tvoj uspjeh, ahi. Drži se Kur'ana, slijedi Kur'an i sunet poslanika sa osam. Zašto? Zato što danas mnogi postoje koji tvrde da vide Allaha, da razgovaraju sa Allahom, da ih dolaze naredbe, zabrane, a u stvari kada pogledaš u hal njihov, daleko su od prakse poslanika sa Allahu alijih vasalam. Tako da se šetan poigrava s njima, s njihovim snovima, izigrava, razumijete, upućuje na stvari koje su batili, ništa neispravne, neprihvatljive u svakom pogledu, ali misle da su na deređama, i misle da su evlije, da su odabrani Allahovi te bareke, vetala robovi, a ove stvari se ne prenose od ashaba. Razumijete, ne prenose, sad to kaže Ibn Usaymin, ona nije mi poznata, ona negira, a mu nije bilo poznato, znači u nekim tekstovima da je neko vidio, osim od imama Ahmeda, za koga se kaže, a imam Ahmed nije od onih prvih generacija, razumijete, nego je došao na kraju prvih generacija tako da onaj ne prenosi od prve generacije da je neko vidio vidio Allaha te bareke te bareke ve taala zatim Šejbin Baz ibn Semin u svojim fetvama kada odgovaraju na ovo pitanje kada se navodi e, postupak imama Ahmed odnosno da je vidio mnogo puta kaže se da je vidio ali kažu ne znamo vjerodostojnost tih tekstova tih rivajeta znači niti ga negiraju a niti potvrđuje kaže to je 100% znači se desilo stranjenje A šeh Albani Rahmetullah Ali, kada je upitan da li je moguće vidjeti Allah subhanahu ta'ala u snu, kazao je tako kažu, a Allah najbolje zna. Tako kažu, a Allah najbolje, najbolje zna. Koliko nam je ostalo vremena? Označenja imena Arbatin, znači drugi plod, jeste, kako smo kazali, onaj koji je blizu svake stvari i nema ničega što je bliže nečemu od njegove blizine skratit ćemo. Znači ovdje hoćemo da, hoćemo da kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala je blizu i da je to značaj el batini, da ništa nije bliže nama od njegove tebare kevetala blizine. Ehli sune tvrdi i vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala opisan uzvišenostu, uzvišen, uzvišenostu iznad svih stvorenja u svakom trenutku, ali isto tako je opisan da je blizu stvorenja i da je sa stvorenjima. Ovo me i je prisustvo Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima dijeli se na opće i posebno, opće da je uvijek u sva stvorenja svojim znanjem, svojom moći, svojim nadzorom i da je posebno, da je uvijek, znači, u, u smislu uz odabrana stvorenja, posebna stvorenja, to su vjernici. Svojom moći, svojom pomoći, da će je čuvati, da će je paziti, da će im dati pobjedu i slične, znači, situacije. I to je, znači, me'ije, prisustvo, dok kurm, ili blizina Allaha subhanahu wa ta'ala znači da je blizu, da je blizu stvorenja. Da je blizu stvorenja i to je znači isto tako potvrđeno od strane Allaha te bareke ve ta'ala i strane po, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pe svega ul qahiru fauqa ibadi, on je iznad stvorenja, on je qahir pokorite svi stvari, on je iznad svih, iznad svih stvorenja. Sebi hisma rabbikel a'la, spominji i slavi veličaj ime uzvišenog veličanstvenog Allaha subhanatala el a'la, koji je iznad svih stvorenja. Innehu alijun hakim, zaista je on uzvišeni, uzvišeni i mudri. Ali isto tako je prenešeno, znači, da kaže Allah Đelešanu sura El Isra u 60. ajetu wa iz kulna leka inna rabbeke ehata bin nas i kada smo ti kazali zaista tvoj ljud e, zaista tvoj gospodar sve ljude obuhvata sve ljude obuhvata. Znači, Allah subhanahu ta'ala svojim savršenim znanjem, svojom moći, obuhvata sva stvorenja. Ništa ne promiče njegovom, njegovom univerzalnom nazoru, a ovo ihata, da ono obuhvata, obuhvata stvorenja, da je uvijek, znači, tu, da zna šta se dešava, šta rade, šta čini, da mu ništa od tih postupaka ne promiče. E, wallahu min varaihim muhit. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovdje, Allah je Allah njih okružuje ili je njihov okružitelj pošto ćemo spominjati jedno od Allahovi Tebare Kvetala imena. Znači Allah Subhana Tala svojom svemoći, snagom, savršenim znanjem, obkružuje u svakom trenutku, može da izvrši ono što on Subhanahu, Subhanahu Tala hoće i ništa ga u tome ne može, ne može spriječiti. Ibn Abi Hatim navodi znači sebe objave Kur'anskog ajta wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da je došao čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kazao je li naš gospodar blizu je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom prizivamo ili je daleko pa da ga glasno zovemo znači u pitanje poslanik sallallahu alejhi ve selleme da li je naš gospodar blizu pa da ga šapatom dozivamo ili je daleko pa da ga znači glasno glasno dozivamo pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet iza salaka ibadi fa inni qarib kada tu pitaj moji robovi o meni ti reci da sam ja doista doista blizu Zatim Allah Đelešanu kaže Inna rahmet Allahi qaribu minel muhsinin Zaista je Allahova Allahova milost blizu dobročinitelja. Zaista je Allahova milost blizu dobročinitelja. Poslanik sallallahu alihi veseleme, kada su bili znači u pohodu, kad su ashabi penjali se na brdo, kada bi došli na vrh brda i kada bi silazili u dolinu, glasno su, znači glasno su slavili veličare Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa je poslani sallallahu alijih wa sallam kazao fa inneku ma tad'une asame vala gaiba. Zaista vi niti dozivate gluhog, niti odsutnog. Pa nakon toga kaže inne ma tad'une sami'an basira. Zaista vi dozivate i prizivate onoga koji sve čuje i sve vidi. Nakon toga kaže poslanik, ovo nam je dokaz, inna lazi tad'une akrebu ila hadikum min onuki rahiletihi zaista onaj kojeg vi doziv, do, dozivate je bliži vama od vratova vaših jahalica. Od vratova vaših jahalica. Znači ovdje je opis svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala da je blizu, da je blizu stvorenja, da je blizu znači stvorenja. Zatim kaže poslanik sa oseleme, akre u maje kunul abdu min rabbihi wa huwa sađid. Rob je najbliži gospodaru Tebare Kvetala kada je na seždi rob je najbliži Allahu te bareke vetala kada je na sežda. Drugi rivajet kaže poslanik akrebu majekun majekun rabbu min abdi fi jawfi lay akhir. A trenutak kada je Allah najbliži svome robu su zadnje trećine, e, zadnje, e, zadnje trećine noći. Tada je znači Allah Đelešan najbliži robu u tom trenutku. I ovdje akrep od karib, znači blizina, ukazuje se na blizinu Allaha te bareke ve ta'ala, pa kaže poslanik pa inista ta'ata en tekune mimme jazkuru Allah, fitilke sa fekun ako su mogućnosti da budeš od onih koji Allaha slave veliče u tom trenutku kaže onda to onda to učinim Ibn Usaymi rahmetu alej kada je naveo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je Buharija znači bilježi svi hadisi vjerodostojni koji smo naveli i da kana ahadukum yusalli fala yabsuku qibla wajhi fa inna Allaha qibla wajhi iza salla kada neko od vas klanja neka ne pljuje ispred sebe neka ne pljuje u pravcu svoga lica jer kaže zaista je Allah u pravcu njegovog lica kada klanja zaista Allah u pravcu njegovog lica kada klanja hadis bježi Buharija što ukazuje na blizinu Allaha te bareke vetala i da je ispred da je ispred klanjača da je ispred klanjača pa ovdje poslanik sa sam zabranio da se klanja u pravcu lica ali je dozvolio da se e, da, da se pljuje u pravcu lica ali je dozvolio dozvolio znači da se pljune ispod ispod znači stopala ispod mnogo namaz kako došo u drugim znači rivajetima E, šta nam je ovo dokaz? Ibn Usamir Rahmetu Ali kada navodi ovo i kaže, moguće je znači, spojiti s ove šarijaske tekstove, da je lažiš on uzvišen, da je blizu i da je prisutan, znači sa više strana, iz više, e, sa, e, sa više aspekata. Jedan od toga jeste da ono što Kur'an navede i spomene ih sudet poslanika sallallahu alihi wasallam, u tome nikada ne može biti kontradiktornost. Kur'an navodi šta? Kur'an navodi svojstvo Allahove Tebare koje je ta uzvišenost, svojstvo prisutnosti, svojstvo blizine. Također sunet poslanika sallahu alijih i vseleme sve to navodi. Onaj koji je kazao da je blizu, kazao da je uzvišen. Onaj koji je kazao da je prisutan, kazao da je blizu i da je uzvišen i tako. Isto tako i poslanik alijih sallahu alijih kada je kazao da je uzvišen od stvorenja, kazao da je blizu stvorenja i da je prisutan sa stvorenjima. Što znači da se moraju prihvati rat onako kako su došli. S druge strane, Ako je moguće, kaže, da se desi spoj kod stvorenja između ovih osobina, onda je preče da je postoji mogućnost da se spoj može onaj, kombinovati između lahvi te barek od tela savršenih e, osobina. Kažemo da je spoj mogu zbog čega, ako govorimo o prisutnosti, toga da je Ibn Taymi je primjer mjeseca da je primjer mjeseca gdje god smo bili mjesec je bio s nama razumijete, god kriješ mjesec je s tobom međutim, da li se mjesec spustio i šetao s tobom po ulici, nije, nego je bio visoko iznad tebe, ali je bio prisutan isto vrijeme s tobom, razumijete kada se govori o blizini Znači, o blizini isto tako znači da je blizu, da je blizu, znači mjesec, tako ga vidi, znači da je blizu, on je udaljen od tebe puno. S druge strane, znači da je ispred tebe, a iznad tebe je primjer, kaže Ibn Usamije, rahmetullah ali, primjer kada sunce izlazi u jutarnjim satima. Izlađeš, pogledaš, šta, šta vidiš? Da je sunce ispred tebe, a znaš sa jekirom da je ono iznad tebe. Razumijete? Kada zalazi isto tako, kada zalazi, okreneš se i pogledaš, vidiš da je sunce ispred tebe, ali sa sigurnošću tvrdiš da je iznad tebe. Pa kaže, kada je to moguće kod stvorenja, onda je preče da postoji, znači, spoj i mogućnost kod osobina uzvišnjog Allah, ali isak je misli hiše, jer niko nije sličan, nisam sličan Allahu subhanahu wa ta'ala. I treća stvar, kada bi kazao da to nije moguće, kod stvorenja se desi spoj takvih osobina, kažemo, Allah je šta nije poput stvorenja nije poput stvorenja. Radi šta hoće i on je kadir sve mogući da uradi, da uradi kako on te barek u etala hoće. I na kraju ćemo navesti, govorimo temi Rahmetullah Lid je kažu Akijetu Vasitije, ono što je spomenuto u Kur'anu i sunat od njegove blizine i prisustva nije u proturiječnosti sa onim što je spomenuto od njegove uzvišenosti i uzdignutosti. Jer niko nije sličan njemu uzvišenom u svim njegovim svojstvima i on je uzvišen kada se približi i on je uzvišen kada se približi u blizu u svoju uzvišenost. Allah subhanahu ta'ala kada se spusti na dunjaločko nebo, zovem trećini noć, on se približi stvorenjima, on u istom trenutku ostaje uzvišen za svi stvorenja. Razumijete? To je malo, uveć ulazimo, znači u svojstvo Allah, te bareke vetala, toliko za večera spolimo Allah subhanahu ta'ala da, da se okoristimo, da radimo ponovno što smo čuli, da poveća znanje, uputu,